Aetos kai Kanzaros Aetos lago on edion hode en eremia eton boese zonton huparchon hon monon hokairos pareske Kanzaron idon tuton hiketewen hode para sarsunas auton hos en gus el zontaton aeton eteashato para calei me apagein autu ton hiceten. Caceinos huperidon ten microteta, en opsei tu cantharu ton lagoon cate soineesato. Hode apeceinu mnesicacon, die telei para tu aetu, tas calias cae. Eipote eceinos etict, Metarsios aeromenos eculie ta oea cae catease, mechris hu pantacothen e launomenos ho aetos epi ton endia catefugen, estide tu Theu hieros ho ornis, cae autu e de eethe topon autoe pros neoto poeian asfalee paraschein. Tu de Dios en tois heautu colpois dictein epitrepsantos autoe, ho cantharos tuutu heorakos, copru phairan poiesas, anepte cae genomenos cata tus tu Dios colpus, en tautha catheken. Ho des Deus aposeisas thai ten copron bulomenos, hos dianeste, elathen ta oea ea aporipsas, apeceinu te fasi peri cairon, hoi cantharoi ginontai me neotevein tuus ae Ho logos didascei me de nos logis domenus, hoti udeis huutos estin adunatos, hos prope lacisteis me dunas thai pote heauton ec